так вдалося. Галю, це ж чудово. До мене тільки зараз дійшло. Це ж наші точно знатимуть, де й кого бомбити, знатимуть, кого й чим зустрічати. Так справу зроблено, втомлено сказала Галина. Наші битимуть не навмання, а точно знаючи, де ворог. Для цього я жила на світі. Раїса після цих слів тільки рота роззявила. Галю, а може, просто касету вийняти? запропонував Іван. Ні, фотоапарат нам більше не знадобиться. А касету виймати ризиковано, ще щось засвітимо. Хай уже спеціалісти виймають. Оцю записочку поклади в тайник за скринькою, щоб вони знали. Апарат треба забрати, і не втрачай ні хвилини. Я страшенно боюся якоїсь несподіванки. Іди, Ваню. Ні. Почекай, сказала Раїса. Разом з апаратом поклади, будь ласка, і оцей конверт. Дістала звідкілясь із бганок своєї широченної спідниці невеличкий синій конверт і простягла Іванові. Це теж дуже важливо. Добре, відповів лейтенант, усе виконаю. Дивно. Мені здається, ми ще не зовсім добре збагнули і оцінили важливість усього, що ти зробила, Галю. Ну що ж? тим більше часу для оцінки і захоплення буде у нас тепер, відповіла Раїса. І, здається, ми, захопившись цитаделлю, забули про поточну роботу, про пересування війська і вибух у готелі Люкс. Я навіть не знаю, чи він зараз потрібний, цей вибух, сказав Іван. Надто вже дрібне воно, немасштабне. Немасштабне? Значить, ти хочеш, щоб про нас з тобою взагалі забули, щоб ми навіть нічого розповісти про себе не змогли. А хіба цитадель? Не ми всі разом розвідали, заперечує Іван. Звичайно, найбільше зробила Галина. Годі, суворо наказала Галина. У нас ще буде час ділити славу. І дивані. Я справді боюся якоїсь випадковості а ти неодмінно лягай спати. На тебе глянути страшно. Тобі треба добре відпочити. Галина послухала, як клацнув замок задніх дверей, і затихли десь між тютюновими грядками легкі кроки Івана. Потім полегшено зітхнула. Аж не віриться, що все скінчилося. Тепер справді можна заснути, як хороше. Ти зможеш зараз заснути? запитала Раїса. Напевне, я неймовірно стомилася. Це було зовсім не так легко, як тобі здається. Тебе не цікавить, що було в моєму синьому конверті? Ні, байдуже відповіла Галина. Я переконана, що там не було жодного слова неправди. Навіть при твоєму характері на брехню ти не здатна. От що правда, то правда, задоволено погодилася Раїса. Мене зараз ніщо на світі не цікавить, вела далі Галина. Кожна людина народжується на світ для того, щоб виконати якусь свою найважливішу справу. І от тепер мені здається, що свою справу я зробила. Тисячі наших літаків будуть нещадно громити ворожі танкові армії. Не мрій, Галю, сказала Раїса і в голосі її прозвучали навіть співчуття і жаль. Подвиги забуваються швидко. Після перемоги всі тобі нагадають не подвиг, а генерала Матінеллі. Може, й так. До неї ще треба дожити, до перемоги. І ніхто не знає, чи мені доведеться її побачити. Ні, неправду ти говориш. Не забудуть подвигів, хоча і генерала Матінеллі не забудуть. Нічого не вдієш таке життя. В ньому найголовніше власне переконання, власне відчуття своєї правоти. Коли є таке відчуття в серці, все на світі пережити можна. Хоча, думаю, нічого мені переживати і не доведеться. Доведеться, переконано сказала Раїса. В синьому конверті все написано. От і чудово. Раїса глянула на неї роздратовано, похмуро, і вийшла. Галина хвилину сиділа нерухомо, дивлячись на світлі, повні сонця вікна. Все єство її охопило дивне відчуття нереальності навколишнього світу. В уяві віддалена тисячами кілометрів лісів, степів, неосяжного вітряного океану, з'явилася жовта глиняна могила, захиталася, як човник серед велетенських хвиль, потім виросла у височенну гору, наблизилася, закриваючи обрій, і раптом розтанула, щезла у всепереможному просторі із того простору накотилася вже хвиля радості, щемкої, якоїсь ніби незвичної, і приборкати її неможливо. Галина вся вволила з тій хвилі.